La Parnaso festas. En la fino de decembro 2018, la monto Parnaso en Grecuio ec festis. Forpasis du grandai artistoi de literaturo. La islandano Baldur Ragnarsson cae la israelano Amos Os. La dioi tie certe acceptis ilin cun granda gioio cae jubilo. Citie mal supre en la mondo de mortemuloi, ni funebras, sed consoligas, che ni povos dum multae multae iaroi legi cae relegadi ilia vercoin, tiel che ili plu vivos inter ni pere de siai textoi. Quancam la unua estis essence granda poeto, cae la dua essence granda prosisto, tamen ili havas kelkain comunain traitoin. Raffinita cae subtila usado de vortoi, profunda cono pri la Roma animo, conscienza usado de literaturo por humanismai celoi. Uno vorte, ili ambau estis profundai homaranoi. Crome, Ili ambau estis indicitae alla Nobel premio cae, trebe daurinde, preterlasitae. Granda maliustajo. Baldur Ragnarsson nascidis en 1930, cae lernis Esperanton en 1949. Li profesie laboris kiel instruisto cae activis por la culturo de nia lingvo en diversae campoi li presidis la Islandan Esperanto Asocion, estis vits presidanto de Universala Esperanto Asocio pri Kulturo kaj Edukado, membro de la Akademio de Esperanto, presidanto de la Belarte Konkurso de UEA, kaj redakciano de la fama revuo Norda Prismo. Tamen, kio eternigis lin en la panteonon de niai plei eminentai intelectuloi, tio estis lia vercaro. Li vercis poemoin, esseoin, cae traducoin en plei alta nivelo. La jubilea volumo La Lingvo Serena, eldonita en 2007, estas ne malhavebla libro en kiu onikunigis lian versan cae prozan productajon. Amos Os ne estis esperantisto, sed certe simpatianto de nia lingvo. Tion indicas la facto che en unu el liai novelaroi, inter amicoi, li racontis pri curiosa homo quiu parolis esperanton. Citiun raconton oni traducis al nia lingvo cun lia permesso cae la contactoi de Israele esperantistui cun la autoro estis amika cae cun sendai. Amos Os nascidius en Jerusalemo, cae estis batalanto por pazzo inter Israelanoi, Israelidoi, cae Palestinanoi, Araboi. Tio implicis lin en multain polemicoin, sed li neniam resignis pri siai punctoi. Eble lia fervora engagio malhelpis che li ricevu la Nobel premion. Ciam li estis dec quiniara, li decidis eclogi en kibuzo cae shangi sian nomon. Ciel giornalisto cae ficciisto, li construis vercaron curagian cae firman, ciu montras la vivon de iudoi cae la absurdajon de daura militemo. Uno el liei plei impresai esse aroi havas la explicitan titolon kiel resanigi fanaticulon. Evidente, ni shuldas al tiui du homoi niaen plei varmaen omagioen, cae la plei tauga maniero estas legi cae pripensi Iliæ in